Vienuoliktas skirsnis Bažnyčia ir kiti tokie dalykai aišku buvo ne jo galvai. Jį visi vadino kvaileliu. Džo, pavardės jis tarytum ir neturėjo, tai buvo tamsus, tvirtas, nerangus jaunuolis, didelio bliškaus veido, juodais lygiais plaukais ir nuolat prasižiojęs. Jiems prasilenkiant iš jo kvaišaus minos kunigas negalėjo nuspėti, nei ką jis čia veikė, nei ką savo manė. Negirdėtas daiktas, kad jis kada būtų meldęsis, kokiais žodžiais jis meldėsi dabar, be abejo, nepaprastais. Vilfredas Baunas, kurį laikas stovėjo kaip įbestas ir matė kvailelį išeinant lauk, kur švietė saulė, ir dar net matė, kaip amorolusis brolis sveikina jį, tarsi koks paukštininkas. Pagaliau dar spėjo pamatyti, kaip į pražiautą džio burną pulkininkas svaido monetas, dėdamasis, kad iš rimtųjų stengiasi pataikyti. Šis koktų saulės nutviekstas žemiškojo pamišimo ir žiaurumo vaizdas galop nuteikė sketą tyrai maldai ir naujoms mintims. Jis nuėjo į klauptą chore po savo pamėgtų vitražu, kurs visada nuramindavo jo dvasę. Meliname stikle angelas nešė lelijas. Ten jis numaldė mintis apie pusgalvį su pamilinavusiu veidu ir žuvė žiaunom – Numaldė mintis ir apie savo nedorą brolį, žingsniuojantį pirmin atgal it perkarės liūtas. Vis giliau ir giliau jis grimzdo į tas šaltas ir mėlės spalvas, sidabro žiedus ir safyro dangų. Po pusvalandžio ten jį ir rado gipsas kaimo batsiuvys, skubiai pasiūstas jo ieškoti. Jis toj pat atsistojo gerai žinodamas, kad dėl kokio nieko gipsas čia nebūtų keilęs kojos. Batsiuvys čia, kaip ir daugelį kitų kaimų, buvo netikintis ir jo pasirodymas bažnyčioje nuteikė dar keiščiau negu kvailelio džo. Teologinių myslių rytas. Kas atsitiko? Šaltokų tonų paklausė Vilfredas Baonas, bet skrybelė siekianti ranka virpėjo. Bedėvio balsas šį kartą buvo neįprastai pagarbus ir netgi, sakytum, su užuojautos gaidele. Atleiskite, serė, kimiai sušnipždėjo jis, bet mes nusprendim, kad jums reikia tuoj pat pranešti. Dėja atsitiko baisi nelaimė, serė, jūsų brolis, dėja... Vilfridas sugniaužė savo glebius pirštus ir tužmingai pratarė, kokią dar niekšybę jis iškretė. Matot, sare, kaustelėje starė batsivys, jis dėja nieko neiškretė ir nebeiškreis. Jam dėja jau galas, jūs gal verčiau nuliptumėt žemyn, sare. Neilgai įvyjais laiptais kuratas nusekė paskui batsiuvį ir atsidūrė tarp durį, esančiame gerokai virš žemės. Metė žvilgsnį baunos, kaip ant delno išvydo visą tragedijos vaizdą. Kalvės kieme stovėjo penki šeši žmonės, dauguma juodais rūbais, vienas su policijos inspektoriaus uniforma. Ten taip pat buvo gydytojas, presbiterionių dvasininkas ir kunigas iš katalikų bažnyčios, kuriai priklausė Kalvio žmona – Pastarasis kažką greitai kalbėjo jai prislopintų balsu, o toji, didžiai išvaizdi moteris, rusvai auksiniais plaukais, nepaguodžiamai kūkčiojo ant suolelio. Tarp šių dviejų grupelių prie dideliais kūjų Krūvaus tysojo vyras su smokingu, parkritęs kniupščias ištiestom rankom. Iš savo aukščio Vilfridas, nedvėjodamas atpažino visas jo aprangos ir išvaizdos dalelytės, net baunų žiedus ant pirštų, tačiau kaukolė buvo siaubingai sutrėkšta, kaip kruvinai juoda žvaigždė. Tai išvydęs Vilfredas Baunas nuskubėjo laiptą žemyn į kiemą. Gydytojas, šeimos daktaras pasveikino, bet Vilfredas jo tarsi nematė, tik išleveno. Mano brolis negyvas. Ką tai reiškia, kokia siaubinga paslaptis čia? Stojo nejauki tyla, paskui batsiuvys ryštingiausias iš visų atsakė. Tikrai baisu, serė, bet paslapties čia kaip ir nėra. Kaip nėra, paklausė Vilfredas visas išbalės. balės. Aišku, kaip diena, atsakė Gipsas, mūsų apylinkėse tik vienas žmogus gali taip stipriai smokti, jam labiausiai ir buvo dėl ko. Per anksti nespręskim, kiek nervingai įsiterpia aukštas jodbarzdis gydytojas, nors aš galiu kompetentingai patvirtinti miserio Gipso žodžius apie smūgį, jis tiesiog neįtikėtinas. Miseris Gipsas sako, kad tik vienas žmogus galėjo taip smokti, aš būčiau linkęs sakyti, kad niekas negalėjo. Per liesą kurato kūną perbėgo dievo baiminkas širpulys. Nelabai suprantu, tarė jis. Misteri Baunai, tyliai tarė gydytojas, aš tiesiog nerandu, kokiom metaforom nusakyti. Negana to, kad kaukoliai buvo suknežinta kaip kiaušinio lokštas, kaulų atplaišo sulindo į kūną ir žemę kaip kolkos į plūktinę sieną. Tai padarė milžino ranka – Minutėlę patilėjo niūrė žvelgdamas pro akinius ir pridūrė. Čia yra vienas privalumas. Dauguma žmonių negali būti net įtariami. Jeigu jūs arba mane arba kokį kitą normalaus sudėjimo žmogų apkaltintų šią žmogžudystę, mes būtume išteisinti, kaip kad būtų išteisintas kūdikis kaltinamas pavogęs Nelsono paminklą. Aš juk ir sakau, atkakliai pakartojo batsivys, kad tik vienas žmogus galėjo tai padaryti ir tik jam vienam rūpėjo tai padaryti. Kur yra kalvis Simeonas Barnesas? Jis Grinforde, tarstelėjo kuratas. Greičiausiai jau Prancūzijoje, burptelėjo batsivys. Ne, jis nei ten, nei ten įsiterpė nereiškus bespalvis balsas, kurio prabilo priejas katalikų kunigas. Jis tiesą sakant, kaip tik dabar ateina – Mažasis kunigas nebuvo patrauklus akiai, turėjo rudus, trumpus plaukus, o veidas apskritas ir bejausmis, tačiau net jeigu jis būtų buvęs žavus kaip apalonas, niekas tuo tarpu nebūtų į jį žiūrėjęs. Visi atsigręžė ir įsmeigė žvilgsnius į žiemumui vingiuojantį kelią, kuriuo iš tiesų savo didžiuliais žingsniais žirgliojo kalvis Simeonas, sukūjo ant peties. Tai buvo stambių kaulų milžina su įkritusiom tamsiom grėsmingom akim ir tamse smakrą apžėlusią barzdą. Jis ėjo ramiai šnekučiuodamasi su dviem vyrais. Per daug linksmas netrūdė, bet jautėsi visai laisvai. O dieve, sušuko bedievis baciuvys, su šituo kūju jis ir užmušiai. Ne, tarė inspektorius, protingo veido vyras su rusvais ūsais, prabildamas pirmą kartą, Kūjį, su kuriuo jis užmušė, yra štai ten, prie bažnyčios sienos, ir kūjį ir lavoną palikom nepaliestus. Visi ten ir pažvelgė, o mažasis kunigas nuėjo ir tylomis pasižiūrėjo į golinti įrankį. Tai buvo vienas mažiausių ir lengviausių kūjų. Akies jis nebūtų patraukęs, bet ant geležies matėsi kraujas ir geltoni plaukai. Tylą nutraukė mažasis kunigas, jis kalbėjo nepakeldamas akių ir jo pilkame balse suskambo nauja gaida – Vargu ir misteris Gipsas buvo teisus, tarė jis, sakydamas, kad paslapties nėra. Paslaptis jau vien tai, kad toks didelis vyras tokį smarkų smūgį tvojo tokiu mažu kūju. Et tai visai nesvarbu, karščiuodamas įsirektelėjo Gipsas. Ką darysim su Simeonu Barnesu? Nieko, ramiai atsakė kunigėlis. Jis pats ateina. Aš pažįstu tuos du vyrus. Jie labai geri žmonės iš Grinfordo, o čia ateina dėl presbiterionų koplyčios. Jam tai tariant, aukštasis kalvis išniro iš už bažnyčios kampo ir įžengė į savo kiemą. Tada sustojo kaip įbestas, o kūjis iškrito iš rankos. Inspektorius iki tol laikęsis labai santūriai ir padoriai, to jau pat nuėjo prie jo. Aš jūsų neklausiu, misteri Barnesai, tarė jis, ar ką nors žinot apie tai, kas čia įvyko. Jūs dabar neprivalot atsakyti. Tikiuosi, kad nieko nežinot ir galėsite tai įrodyti. Tačiau dabar privalau karaliaus vardu jūs areštuoti už pulkininko Normano Bauno nužudimą. Tu nieko neprivalai sakyti, su paslaugiu jauduliu įsikišo batsiuvys. Dar viską reikia įrodyti, dar net neįrodyta, kad čia pulkininkas baunas, nes galva sutriekšta kaip blynas. Su tuo nieko nepešiai, gydytojas nuo šaly, tarė kunigui. Tai iš detektyvinių istorijų. Aš buvau pulkininko gydytojas ir jo kūną pažinojau geriau negu jis pats. Jo rankos buvo labai gražios, bet keistokos, didysis pirštas ir smilius vienodo ilgio. Ne, nėra bejonės, kad tai pulkininkas. Jam pažvelgus į lavoną, sustingęs kalvis irgi nukreipė savo geležinės akis jo pusin. Pulkininkas Baunas negyvas, visai ramiai paklausė kalvis. Tai tiebūnėjis prakeiktas. Nieko nesakyk, oi nieko nesakyk, šūkala jo batsivys, trypčiodamas aplinkui, nesitverdamas kailyje iš susižavėjimo Anglijos teisėtvarka. Mat niekas taip negerbė įstatymo raidėjais, kaip tikras pasaulietis. Kalvis dėptelėjo į jį iš didžių fanatiko žvilgsnių. Be pigų jums bedėjams sukti uodegas kaip lapims, žemiški įstatymai jums parankus, pasakys bet Dievas gano savo vėlės, tuo jūs šiandien įsitikinsit. Parodėsi polkininką jis pridūrė, kada ta šuva nudvėsi savo nuodėmėse, mandagiau kalbėkit, tarė gydytojas. Kai mandagiau bus parašyta Biblijoje, tada ir aš mandagiau kalbėsiu. Kada jis mirė? Šeštą ryto dar mačiau į gyvą, išlemeno Vilfredas Baunas. Dievas yra geras, tarė Kalvis. Pone inspektoriau, aš neprieštarauju, kad mane areštuotumėt. Išėjęs iš teismo salės būsiu be jokios dėmės. Nuo jūs iš ten išeisit susigadinęs karjerą. Santūrusis inspektorius pirmą kartą sužypčiojo akimis į kalvį. Pagyvėjo ir kiti, tik nemažasis kunigas vis dar tepe žiūrintis į kūjį, kurios mūgis buvo lemtingas. Ten už kalvės stovi du vyrai, aiškino kalvis, geri Grinfordo krautuvininkai, visi jos pažįstat. Jie prisieks, kad buvo su manimi nuo vėlaus vakaro iki aušros ir dar ilgiau mūsų atgimimo misijos posėdžių salėje. Mes posėdžiaujam visą naktį, sielų išganimas svarbiau už viską. Pačiam Grinforde už mane gali paliudyti 20 žmonių. Jei būčiau pagonis, ponė inspektoriau, stumčiau jūs į pražūtį, bet kadangi esu krikščionis, jaučiu pareigą leisti jums pasirinkti, ar mano alibi norit išklausyti dabar ar teisme. Inspektorius pirmą kartą sutriko. Na, žinoma, verčiau įsiaiškinkim dabar. Dideliais žingsniais, kaip ir anksčiau kalvis išėjo iš kiemo ir grįžo su dviem savo draugais, kuriuos iš tikrųjų beveik visi čia esantys gerai pažinojo. Abu paliudijo keliais žodžiais, kurie visus įtikino. Jiems nutilus Simeono nekaltumas tapo tvirtas, kaip šalia stūksantis bažnyčios mūras. Stojusi tyla buvo keistesnė ir kraupesnė už bet kokius žodžius. Neištvėręs kuratas kreipėsi į katalikų kunigą, tik tam, kad nutrauktų tylą – Jūs atrodo labai domina tas kūjelis, tėve Braunai. Taip, labai, atsakė tėvas Braunas, kodėl jis toks mažas? Gydytojas pasigrėžė į jį. Po galais, tikra teisybei, sušuko jis. Kasgi jums tokį kūjelį, kaip po ranka bent dešimt didelių kūjų? Paskui pritildęs balsą ėmė kuždėti kuratų jausį, tik tas, kas didelio kūjo nepakelia – silpnai lyčiai ryšto ir drąsos netrūksta, trūksta tik keliamosios galios pečiuose. Drasi moteris lengvo kūjeliu, nenimirktelėdama užmuš dešimt žmonių, o sunkiu net vabalo negalės užmušti. Vilfredas Baunas nustėręs poksojo į jį tarsi pakerėtas, o tėvas Braunas klausėsi pakreipęs galvą, labai susidomėjęs ir atidus. Gydytojas šnopodamas kalbėjo – Kodėl tie idiotai mano, kad žmonaus meilužio gali nekesti tik jos vyras? Devyniais atvejais iš dešimties žmonaus meilužio labiausiai nekenčia pati žmona. Kas žino, kaip jis ją paniekino ar išdavė, žiūrėkit. Jis mausilėjo link rudaplaukiais moters ant soliuko. Ji jau buvo pakėlusi galvą ir ant jaus žavaus veido džiuvo ašaros, tačiau akys taip gaudžiai rėjo lavauną, kad atrodė pamišusios. Dvasininkas Vilfredas Baunas vangių mostu tarytum parodė, nenorys nieko žinoti, bet tėvas Braunas nubraukęs nuo rankovės į žaizdro atpūstus suodžius, prabilo savo abejingų balsu. Kaip ir daugelio gydytojų, tarys, jūsų loginiai argumentai skamba įtikinamai, bet juos paneigia fiziniai argumentai. Sutinku, kad moteris bendrininką nori nužudyti labiau negu apgautasis vyras. Sutinku ir su tuo, kad moteris ims mažesnį kūjį, o ne didesnį. Bėda tik ta, kad tai fiziškai neįmanoma. Dar negimė tokia moteris, kuri galėtų taip sutraiškyti žmogaus kaukolę. Jis patilėjo ir susimastęs pridūrė. Matau, žmonės nelabai įsivaizduoja, kas čia atsitiko, juk jis buvo su geležiniu šalmu, kurį smūgis sukūlė kaip stiklą. Na, pažvelkite tą moterį į jos rankas. Vėl stojo tyla, paskui gydytojas paniurės tarė, gal ir klystu, viską galima nuneikti, bet pagrindinio punkto aš vis tiek laikausi, tik idiotas ims tokį mažą kujelį, kaip o ranka didelį. Suliktai žodžiais liesos virpančios Vilfredo Bauno rankos pakilo prie galvos ir sugniaužė retus geltonus plaukus. Netrukus rankos nukaro žemyn ir jis sušuko. Štai tas žodis, kurio man trūko. Jūs ištarėt jį ir kalbėjo toliau, bandydamas susivaldyti. Jūs pasakėt, tik idiotas jiems tokį kujelį. Taip, tarė gydytojas. Ir kągi? Tai štai, atsakė kuratas, tik idiotas ir paimė. Ir visi spoksojo į jį įsmeigė akis, o jis apimtas karšlygiško moteriško jaudulio kalbėjo – Esu kunigas, o kunigui nedėra pralieti artimojo kraują. Aš, aš noriu pasakyti, kad jam nedėra siūsti žmogų į kartuvės. Ir dėkoju Dievui, kad dabar aiškiai matau, kas nusikaltelis, nes toks nusikaltelis negali būti pasiūstas į kartuvės. Jūs neišduosit jo, paklausė gydytojas. Jis nebus pakartas, jeigu ir išduosiu, atsakė Vilfridas su paklaikusia, bet keistai laiminga šypsena. Įėjęs šį rytį į bažnyčią radau ten besimeldžiantį pamišelį, tą vargšą džo, kuris nuo gimimo nesveikas. Dievas te žino, ko jis meldė, bet iš tokių keistuolių gali laukti ir nebūtų maldų. Visai gali būti, kad beprotis melsis prieš nužudydamą žmogų. Paskutinį kartą vargšą džo mačiau su broliu. Brolis tyčiojosi iš jo. Dieve mano, sušuko gydytojas, čia jau tikrai panašu. Bet kaip jūs paaiškinsit? Vilfredas visas ko nevirpėjo iš susijaudinimo, kad jam pavyko išvelgti tiesą. Argi nematot, argi nematot, įsikaršiavęs šūkčiojo jis, kad tik šita prielaida paaiškina abi keistenybės, įmena abi myslės. Tos myslys tai mažas kūjis ir didelis smūgis. Kalvis būtų galėjęs smarkiai smokti, bet jis nebūtų ėmęs to mažo kujelio. Jo žmona tą kujelį galėjo paimti, bet negalėjo taip smarkiai smokti. Tačiau pamišėlis galėjo padaryti ir vieną, ir kitą, juk jis pamišęs jis moks kuo pagriepęs. O dėl tokio smūgio, tai ar jūs, daktarė, negirdėjot, kad įsiutės beprotis kartais turi jėgos kaip dešimt vyrų? Gydytojas giliai atsidus ir tarė – Čia tai bent, atrodo, jūs perkandot šitą reikalą. Tėvas Braunas ir ilgai ir atkakliai žiūrėjo į kalbėtoją, sakytum norėdamas įrodyti, jog jo pilkos ramios kaip jaučio akys nėra tokios abejingos kaip visas veidas. Stojus tylai, jis kuo pagarbiausiai tarė. Misteri Baunai, iš visų čia iškeltų hipotezių tik jūsiškiai nėra ką prikišti, jį tiesiog nepažeidžiama – Todėl, manau, nusipelnot, kad pasakyčiau jums tai, ką žinau. Ši hipotezė klaidinga. Tai tarės šis kresnas žmogelis paėjo į šalį ir vėl įsispoksojo į kūjį. Tas diegas, ko gero, žino daugiau negu reikia, gydytojas irzliai sušnipždėjo Vilfredui. Tie popiežiaus liokai būna tokie sukti. Ne, ne, tarė Baunas klaikino vargusiu balsu. Tai to bepročio darbas, bepročio. Abu kunigai ir gydytojas buvo atsiskyrę nuo kiek oficialesniais grupiais inspektoriaus ir areštuotojo. Tačiau dabar, kai jų pačių grupelė suiro, jie išgirdo ir kitus balsus. Tėvas Braunas ramiai pakėlė akis ir vėl jas nuleido, klausydamasis garsių kalvio žodžių. Manau, kad įtikinau jūs, ponė inspektoriau. Esu stiprus vyras, kaip jūs sakot, bet Atsviesti kūjį čia iš Grinfordo tikrai negalėjau. Mano kūjis sparnų neturi, kas kristų pusę mylios virš laukų. Inspektorius draugiškai nusijokė ir tarį. Na, manau, kad jūs tikrai čia nieko dėjitas, bet sutapimas labai jau keistas. Galiu tik paprašyti, kad padėtumėt mums surasti kitą tokį stipruolį kaip jūs. Po galais jūs bent jį palaikyti padėtumėt, turbūt nenumanot, kas jis galėtų būti. Gal ir numanau, tarė pabliškės kalvis, bet tai ne vyras. Ir pamatęs, kad inspektoriaus akis baimingai krypsta į jo žmoną, uždėjo jai ant pėties didžiulį delną ir pridūrė, ir ne moteris. Kaip tai linksmu tonu paklausė inspektorius, juk jūs nemanot, kad kūjais švaistosi karviais. Aš manau, kad joks žemės tvarinys šio kūjo nekėlė, slopiu balsu pratarė kalvis. Paprašiau kalbant, manau, kad tas žmogus mirė pats. Vilfredas sumai žengtelė priekin ir įsmeigė jį ugninį žvilgsnį. Tai gal sakysi, barnesai, suspigo bacevys, kad kūjis pats pašoko ir partenkė žmogų. O, badykit, ponai, pirštais ir šaipykitės, sušuko Simeonas. Bet argi jūs, kunigai, mums sekmadieniais nepasakojat, kokioj tyloj viešpats užmušė Sinaheribą, o aš tikiu, kad tas, kuris nematomas įeina į visus namus, apgynė mano garbę ir nudobė nedorelį prie slengščių, smogį tokia jėga, kuris sukelia žemės drebėjimus nemažesne. Vilfredas prakalbo nenusakomu balsu. Pats sakiau Normanui, kad saugotųsi per kūno trenksmo. Tas veikėjas ne mano kompetencijoje, tarė inspektorius ir šyptelėjo. Bet jūs esat jo kompetencijoje, atsakė Kalvis. Neužmirškit, jis atgrėžė visiems savo plačią nugarą ir įėjo į namą. Sukrėsta Vilfreda pasivedė į šalį tėvas Braunas, vis atmokėję su jo draugiškai sutarti. Eikime šitos baisios vietos misteriai Baunai, tarė jis. Ar negalėčiau dirstelėti jūsų bažnyčią iš vidaus? Girdėjau, kad jei Anglijoje viena iš seniausių. Žinote, mus katalikus pridūrė į su komiška mina domina senosios Anglijos bažnyčios – Vilfredas Bavonas nenešyptelėjo, jumoras nebuvo jo stiprybei, bet jis uoliai linktelėjo gavęs progą aprodyti gotikos grožybės tam, kuris jas įvertins kiek kitaip nei Kalvis, presbiterijonas ar baciuvys ateistas. Būtinai tarys, eime ten. Ir jis pasuko lik aukštutinių durų, į kurias vedė laiptai. Tėvas Braunas jau buvo bekaupęs pavymui, bet pajuto ant pėties uždėtą ranką. Atsigręžęs pamatė tamsią, liesą gydytojo figūrą ir iš įtarumo aptemusi jo veidą. Serė, griežtai tarė medikas, jūs rodos kai ką žinot apie šį juodą darbą. Noriu paklausti, ar tą paslaptį savo ir pasiliksit. Na kągi, daktarė, maloniai šipsodamasis atsakė kunigas, nėra ko stebėtis, jeigu mano profesijos žmogus nekalba dalykų, dėl kurių nėra tikras. Juk jo nuolatinė pareiga laikyti paslaptyje daugelį dalykų, dėl kurių yra tikras, bet jeigu manote, kad aš netaktiškai ką nors čia nutilėjau, kiek galėdamas atitaisysiu klaidą, duosiu dvi aiškės užuominas. Klausau, serė, niūriai pratarė gydytojas. Pirma, ramiai pradėjo tėvas Braunas. Šis reikalas yra kaip tik iš jūsų srities. Tai fizikaus mokslo dalykas. Kalvis galbūt nedaug klysta, sakydamas, jog tai dievo smūgis, bet jis tikrai klysta, laikydamas tai stebuklu. Jokio stebuklo čia nebuvo, daktarė, nebent tiek, kiek pati žmogaus prigimtis stebuklinga, keista ir nedora jo širdis, o kartu ir kone didveriška. Jėga Sutraiškiusi šią kaukolę, mokslui gerai žinoma, tai vienas iš dažniausiai minimų gamtos dėsnių. Gydytojas įdėmiai žvelgė į suraukęs kakto paskui pratarį, o antra užuomina... Antra užuomina tokia, tarė kuningas, ar pamenat, ką sakė tikintis stebuklais kalvis? Virš laukų skrendantį sparnuotą kūjį jis pašypė kaip juoko vertą pasakėlę. Taip, atsakė gydytojas, prisimenu. Tai štai, plačiai šipsodamasis pridūrė tėvas Braunas, iš visko, kas čia buvo kalbama, ta pasakėlė yra arčiausiai tiesos. Tai tarės jis apsigrėžė ir užkopė laiptais paskui kuratą. Vilfredas išbliškęs jo nekantriai laukė, tarsi delsti jau visai nebegalėtų ir paskubom nuvedė į savo myliausią bažnyčios kampelį, tą choro dalį, kuri arčiausiai prie raižyto stogo ir kur švitėjo nuostabusis vitražas su angelu. Kataliko kunigas smalsiai dairėsi, neslėpdamas susižavėjimo ir nuolat šnekėjo linksmu, bet tyliu balsu. Kai viską apvaiščiojęs rado šoninės duris ir įvijus – laiptus, kuriais Vilfridas skubėjo žemyn prie mirusių brolių, jis ėmė lipti ne žemyn, o aukštyn, vikrus kaip bežionėliai ir iš viršaus pasigirdo jos kardus balsas. Lipkit šiandien, misteri Baunai, oras atgaivins jūs. Baunas pakluso ir įkaupė į mūrinę galeriją pastato išoriai. Iš ten matėsi beribė lyguma, kurioje kupsojo jų kalvelį ir kuri, nubarsyta kaimeliais ir fermomis, driekėsi į miškingą purpuro spalvą nulietą horizontą. Po jų kojomis aiškiai matėsi kalvio kiemo kvadratėlis, kur tebe stovėjo kažką rašantis inspektorius ir lyg sutrėkšta musi tebe tysojo lavonas. Tiesiog kaip pasaulio žemėlapis, ar ne? tarė tėvas Braunas – Taip, auriai atsakė Baunas ir linktelėjo. Visur aplink juos gotikinio statinio breunos smigo į tuštumą slogiu savižodžio veržlumu. Nepaprasta, titaniška energija glūdi viduramžio architektūroje. Iš kur tik žvelgsi į pastatą, visada junti jį pašėlusiai lekiantį, lyg po savim matytum inirtusio žirgo nugarą – Ši bažnyčia buvo išmūryta iš seno tylaus akmens, apžėlusi kerpėmi ir apskretusi paukščių lizdais. Ir vis dėl to, kai jie stebėjo ją iš apačiaus, jį kaip fontaną šovė į žvaigždės, o dabar, kai žvelgė į ją iš viršaus, jį kaip krioklys garmėjo į bebalsę prarąją. Šie vyrai įkaupę į bokštą liko vieni du su gotikos grėsme – kraupiai subtrumpėjusiamis, neproporcingomis formomis, svaigiomis perspektyvomis, ore kybančių iškrikusių pasaulių, kur dideli daiktai virsta mažais, o maži dideliais. Arti esančios mūro dalys tolimų, mažyčių laukų ir fermų fone atrodė didžiulis. Rodėsi, kad kampe iškaltas ne paukštis ar žviris, o šliaužia ar skrenda milžiniškas libinas, siaubdamas ganyklas ir kaimus. Svaigoliu ir grėsmiais apgaupti, jiedu tarytum pleveno ore tarp kolasalių būtybių sparnų, o senoji bažnyčia – aukščių ir pošnumų prilykstanti katedroms tvyrojo virš saulėto peizažo tarsi audros debesis. Manau, kad tokioje aukštybėje būti pavojinga netgi melstis, tarė tėvas Braunas. Aukštybės sukurtos tam, kad žvelgtume į jas, o ne nuo jų. Jūs manot, kad žmogus čia gali suklupti ir nukristi? Paklausė Vilfredas. Manau, kad gali suklupti, jei ne jo kūnas, tai siela – Nelabai suprantu, sumurmėjo Baunas. Štai, pavyzdžiui, Kalvis, ramiai kalbėjo tėvas Braunas, geras žmogus, bet nekrikščionis, rustus, valdingas, netlaidus. Kągi jo išpažįstama religija sukūrė škotai, kurie melzdamiesi ant kalvų ir aukštų uolų įprato ne tiek pagarbiai žiūrėti aukštinį dangų, kiek niekinamai žvelgti žemynį žemę. Milžinus ugdo nuolankumas – Iš slėnio matai didelius daiktos, o nuo viršūnių tik mažus. Bet jis, jis to nepadarė. Virpančių balsų tarė baunus. Ne, pakitusiu to nutarė jo pašnekovas, mudu žinom, kad nepadarė. Netrukus jis vėl prabilo pilkšvomis akimis ramiai žvelgdamas į lygumą. Pažįstu žmogų, kuris iš pradžių vieš pati garbino su visais prie altoriaus, bet vėliau pamėgo melstis aukštose, nuošaliose vietose, varpinės ir baukšto kertyse arba nišose, ir kartą svaigioje aukštybėje, kur po kojomis tarsi sukasi visas pasaulis, jam ėmė svaigti galva, ir jis tarėsi tapęs dievu. Ir taip, nors buvo geras žmogus, jis padarė baisų nusikaltimą – Veidą Vilfredas buvo nugrėžęs, bet jo kaulėtos rankos, ėmusios akmeninį parapetą, mėlo ir balo. Jis pamanė, kad jam skirta teisti pasaulį ir bausti nusidėjėlį. Klūpančiams su visai sangrindų, jam tokia mintis niekad nebūtų šovusi. Bet iš čia žmonės atrodė kaip menki vabalėliai, vienas jų nuodingas vabalas – apačioj staipėsi itin įžuliai, jį išdavė žalsvas kribeliai. Varpiniais užkaburiuose sukranksėjo kovai, tačiau joks kitas garsas tylos netrikdė, kol tėvas Braunas vėl neprakalbėjo. Jį sugundė ir ta baisioji gamtos jėga gravitacija, tas pašėlės vis augantis greitis, kurio visi žemės tvariniai paleisti smenga atgal į jo širdį. Antai po mumis kalvėje vaikšto inspektorius. Mano mestas akmenėlis, kreisdamas iki jo, įgytų kulkos jėgą, o jei numeščiau kūjį, kad ir mažą kūjelį... Vilfredas Baunas jau kėlė koją per parapetą, bet tėvas Braunas spėjo nutverti jį už pakarpaus. Neprotas duris, gana švelniai jis tarė, jos veda į pragarą.